Dagens gäst äh, eh, sittdansade så himla gulligt till signaturen. <laughs> fin. Vad säger man? Vad, vad, var det där för rörelse? Jag bara såg dem i ögonvrån. <laughs> Det där var min genuine dans. Gör den igen. <laughs> Det är något slags cha-cha-cha. Ja, är, cha -cha. Typ. Jag är nog lite inspirerad av senaste Girls-avsnittet. Men mm. skitsamma. Men eh, jag gillar det här introt som fan. Ja, det är gulligt. Ja. Da, da, da, det är Up to No Good som har, som har proddat. Shout out to Up to No Good. <clears throat> Ja, den är, är en riktigt bra en mm. signatur. Hur mår du? <laughs> Gud, jag mår jättebra. Men jag är på värsta fnitterhumöret. Mm. Vad har du lagt i mitt vatten, <laughs> Jenny? <laughs> ja, jag bjuder hit folk och drogar dem så att det ska bli extra mysigt. Nya Rick Ross eller? Fy vad ja. hemskt. Nej men hur mår du? Inte. Mår du bra? Jag var lite halv krasslig, men eh, det börjar ordna upp sig. Mm. Det är mm. fredag. Ja, det är fredag. Det är mysigt. Så, så nice att det är fredag. <laughs> Ja, och hallå, nu är det länge sedan du var med. Du har varit med mm. några gånger ja, i lite ja. olika specialer och själv också. Mm. Och jag tjatar alltid på dig att du ska vara med, men jag är alltid ute i det sämsta. Så här, hej, kan du vara med om några timmar? Ja, typ, hej, kan du vara med typ nyss? Jag bara, nej, jag kan inte, jag har ett liv. Så, <laughs> nej, jag skojar bara. Men jag är Förlåt. jätteglad. Nej, men Jenny, på riktigt, jag är jätteglad för att vara med igen. Ja, oh, nice. ja, det är alltid good times när jag är med. Ja, alltså vi har så mycket bra låtar idag. Ja. Och det känns som att det är ett riktigt Vasima-avsnitt. Jag, jag, känner mig lite upp, <laughs> uppspelt och spänd på allt okay. gött. Um, förra veckan så var Babak från RMH här. I love Babak. Han är så jävla är så sweetheart. Uh, och tar alltid med sig så sjukt mycket bra mm, nya låtar. Vi fick uh, smygpremiär, en ny Cherry-låt. Mm, som är... inte är singeln, men singeln kom ju faktiskt idag. Uh, Aldrig igen med Stormzy. Jag tänkte vi ska börja med den. kör, kör, kör, kör. Så bra. Så bra. Jag vill inte vara din flickvän, det har jag redan varit. Du vinklar allt som det är mitt fel, det har du redan sagt. Säg du ska ändra dig, men jag tror det knappast. Inget kan förändra dig, du tänker bara para. Trodde vi var på riktigt, men den känslan försvann. I samma stund som du sticker kommer tårarna fram Du och dina lögner, ni går hand i hand Förtjänar mycket bättre, tog mig tid att fatta Låg i sängen på en lördag framför TVn, men vad gör jag? Mina känslor, de är sköra, hela världen ska få höra länge sen men har lärt mig vara ensam Jag är starkast händer aldrig igen, händer aldrig igen För jag vill inte må sådär, jag vill inte må sådär Jag vill inte må sådär, vill må sådär Jag vill inte må sådär, säg mig vem vill må sådär, vill må sådär Jag vill inte må sådär, jag vill inte må sådär Händer aldrig igen, händer aldrig igen ner För jag vill inte må sådär Jag vill inte må sådär Jag vill inte må sådär Vill må sådär Jag vill inte må sådär Säg mig vem vill må sådär Vill må sådär Jag vill inte må sådär Jag vill inte må sådär Händer aldrig igen Händer aldrig igen Du ringer mig när du inser att Du behöver mig där Har blivit kall som en vinter Tror du känner mig va? Snälla sluta stressa mig, jag behöver andas jag vet vad som är bäst för mig och jag tror jag backar Trodde vi var på riktigt, varför kändes det falskt? Så fort jag fick lite insikt, då förändrades allt Först så vill du lämna mig, nu så vill du stanna Förtjäna mycket bättre, tog mig tid att fatta Låg i sängen på en lördag framför TVn, men vad gör jag? Mina känslor, de är sköra, hela världen ska få höra. Det var länge sen men har lärt mig vara ensam. Jag är starkast. Händer aldrig igen, händer aldrig igen. För jag vill inte må sådär, jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär, jag vill må sådär. Jag vill inte må sådär. Säg mig vem vill må sådär, vem vill må sådär. Jag vill inte må sådär, jag vill inte må sådär. Händer aldrig igen, händer aldrig igen För jag vill inte må sådär, jag vill inte må sådär Jag vill inte må sådär, jag vill må sådär Jag vill inte må sådär, säg mig vill må sådär Jag vill må sådär, jag vill inte må sådär Jag vill inte må sådär Händer aldrig igen, händer aldrig igen I pull up outside, all I saw was a black bag. Pocket full of dreams and a black cab. And I reckon that I tried to prevent it. So why'd you always talk like I'm that bad? It's kinda funny how you tell your friends one thing, then you tell me that you love me on a rebound. And it kinda hit me hard when it sunk in. That I had you by your neck, but you're free now. Yeah, go and fly, baby, spread your wings. Yeah, man, we both went and said some things. Truth ain't pretty, and my words cut deep. It was all about me. You was blessed with a king, not knowing that I was the blessed one. I was the lucky one. I had the good side, damn, that's another one. I pause and I build my spliff. You should never have to feel like yeah, this. Så bra. Åh oh, herregud. Vad känner du? Jag känner allt. Fy uh -huh. fan vilken bra låt det här är. Ja. Alltså, oh, wow. Vad är det som gör den bra tycker du? Alltså, wow, först och främst den här grejen att eh, han rappar på <laughs> engelska. Inte för att jag hade tänkt att Stormzy skulle rappa på svenska, men ändå. fy fan vad fett. Jag har jättesvårt för när man blandar ihop två olika, när det är svenska och engelska mm. i en låt. Men här funkar det som typ Eh, vad heter det uttrycket? Hand i handsken. Ja, ah, exakt. Ja. Ah, fy fan vad bra det var. Fy fan vilken bra låt. Wow. Jag, jag är typ sådär, jag blir verkligen såhär stolt. Stolt över att Sverige eh, har någon som Cherry som kan producera sådana här bra låtar. Mm. Eh, jag är typ utan ord den var så fet, kan vi lyssna om den? <laughs> vi gör det, vi gör det. Den var så fet. Ja, och snyggt med att Stormzy kom in på slutet igen och ja. liksom bara höll sig till temat också Jättefint. i vassen. Och, ja, det är så himla fint att han blir inspirerad av Cherrys musik. Det säger ja. så himla mycket om eh, om backrapina Cherry. De verkar ju ha hittat varandra när han var här och körde live. Såg du honom förresten? Nej, jag såg inte honom. Jag var Nej. utomlands. Men eh, han är skitfet. Jag tycker det bara ändras rätt. Fy fan, vad, fan vilken bra låt. Mm. I love it. Och alla ni som gillar Cherry, lyssna på förra veckans avsnitt också. Eh, mm. Äh, lämnar han, sjukt bra låt. Lite samma tema nästan ja. i, i eh, Jag tror typ att alla tjejer kan relatera till Cherry, det Cherry sjunger. Mm. Um, faktiskt, det är så nödvändigt. Det är så nyttigt att det finns musik som Cherry, Cherry, Cherry, <laughs> Cherry, mon, mon, mon amour, uh, som Cherry skapar. Mm. Faktiskt. Hon är grym. 29 april kommer hela plattan. Wow. Kommer bli bra. Oh my God. Vi eh, börjar med, eller vi kör vidare med ditt eh, första låtval. Oh my god, yes, kör. Vad blir det? Ska jag säga nu? Ja, det har väl. Drake, Drake, the one that's me Drake, Kid och Kyla.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 som heter Controller och den är också lika bra. Men den här låten, alltså jag ser den verkligen hur den kommer typ såhär spelas konstant nu under sommaren. Varför då? Eh, för att den har bara det där elementet som, som behövs, som jag älskar att eh, höra på när jag är ute. Och jag kan liksom inte, wow, en eloge också till producenterna. Den här låten, samplingen, Kyla, mm. eh, hon som sjunger, tjejen som sjunger, det är eh, Shoutout to Primrose, vår favoritlåt. <laughs> Eh, den heter Would You Mind och jag blev så imponerad när jag hörde låten. Jag bara, oh my god, att man väljer just den här låten. Mm. Det är för mig verkligen så här det är typ det ultimata beviset på hur talangfull Drake är som kan kolla på alla olika genres, alla olika element och sen typ göra en låt utav det. Uh. Att Drake kan göra sån här musik och sen den där popstyle som inte alls tyckte om så mycket med Kanye och Jay-Z. Uh, alltså jag har faktiskt, Drake, alltså mm. vem, vem är han? Han är typ Nej men det går inte att förklara. Han gör sig så himla bra på sådana här studsiga, mjuka ja. låtar också när han får sjunga melodiskt på sitt sätt. Ja, ja, alltså det, hans, alltså han, är ju, han är ju bra på massa sätt, men han kan ju också vara lite jobbig när han är så gnäll, riktigt mm. gnällig rb kille men, här, men här funkar det så jävla bra. Han sa att han kommer göra mera sådana här mm. eh, vibes. Han kallar dem för liksom så här, eh, happy songs. Alltså mm. Eh, att han gillar de här typen av beats. Mm. Eh, jag hörde också att det här kommer typ vara första låten på albumet ah, som fett. typ släpps slutet av april. Eh, och det för mig säger så himla mycket typ hur han vågar att bryta mönstret av vad typ en rappare mm. bör vara. Och, och, så vidare. Nej, så alltså jag, och så älskar jag whisky. Och han och whisky verkar ju ha ah. hittat någon eh, formel också tillsammans. Mm, det är så fint. Alltså typ så här, hela hans relation med Skepta, med Wizkid. Alltså det är det som är så himla himla fint med Drake. Han typ skiter i. Han kör på det han gillar. Mm. One Dance. Hur dansar du till den här? Jag såg att du dansade lite. Jag dansar, oh, uff, jag önskar att ni kunde se mig. I got some moves to this. Jag, längtar, jag postade med en video till den här låten för mm. att jag eh, diggar det. Så bra. Uh. Du, det här tänker jag att du borde tycka om också. Uh, Tunje Igge, vet du, har du hört honom? Säg igen. Tunje, Tunje Igge. Joel Igge, Tanjigge. <laughs> Nej men eh, nej, vet inte kär. Nej, ja, jag, jag, jag, tror att du kommer gilla det här. Jag, alltså, jag, tycker att den här produktionen är så nice. Gud vad spännande. Ja. Mm. You see me mobbing in the club. With no ID, I'm just a dub. I see you showing niggas love. I'm feeling you just like the sun. Now, do you really wanna follow? Up in the air, I'm like a pilot. Uh, she up and low, she like a model. Uh, she don't care about the bottles. Nah. Mm. So we can build or destroy. Come and f- with the boy is warm and some joy. So the troops I deploy. Here we go. because you're bad and you still keep it real. And I ain't at least that in a rush, you could all get a thrill. Make you wanna, yeah. Wanna play like a toy. Come and f with the boy. Got a bill to destroy. And possibly through this camaraderie, stimulate economies like they hit the lottery. Fighting for the thought of me. That's why you just gotta be something on my bottom beat. Dropping bombs, I gotta see. Jenny, den här låten, den beskriver den perfekta sommardagen. Det, är, den var så bra. Jag började tänka på alla typer av droger <laughs> på den här låten. Oh my goodness, den var så fet. Men wow, den typ ja. såhär, jag kände jättemycket J. Paul-vibes. Eh, Eller hur? Ja. Den är så dov, mm. men ändå men hans ljus. mörka... Eh, han har någon så bas i sin röst som mm. är så himla, himla nice. Jag älskar ju allt som är mjukt. Ah. Alltså, det, den här är mjuk. <laughs> jag känner mer. Jag känner mer. oh Jag gillar min musik mjuk, okej. Okay. no judge, men hur som helst, tillbaka till låten. Den var skitbra. War heter den med eh, Tanji Igge. har han eh, släppt någonting mer eller? Ja, eh, det har kommit till en hel platta nu som heter Mist Calls. Oh my god, vilket nice namn. Så bra albumtitel. Mm. Uh, och ett, alltså jag, jag slår vad om att du har hört honom innan. Han har gjort en låt som heter On Go som är väldigt bra. Uh, mm. Alltså, alltså den här day, day, to Day ah, ah. är ju han med på också. Day, day, day. Vart kommer han ifrån? Är han från the UK? Nej, han är amerikan. American. Vet, American, men jag det vet fan vad, vilken stad. Okay. Och sånt här glömmer jag jämt. Uh, eh, men kolla in, alltså hela plattan är bra. Jag ska googla han sen. Googla, <laughs> googla honom. men uh, vad kul att du sa J. Paul. Ja, du, faktiskt. Du har, ju, du har ju plockat med dig någonting som har med J. Paul ja. att göra. Först och främst älskar J. Paul, alltså ja. besatt på riktigt. Ja. Uh, vad är han? Va? Vart fan är han? Ja, men, mm, tillsammans med Frank Ocean typ i en båt. Och forever <laughs> <laughs> lost. Eh, men den här låten, wow, wow, wow. Bara proceduren för mig att typ hitta den här låten var typ att jag fick bli medlem på han och hans brorsas hemsida Paul Institute. Och så blir man medlem så fick man ett sms mm. helt plötsligt. Med typ sådär ett ID. Jag tror jag hette typ eh, jag tror jag hette Urban Mystery eller någonting sådär. Det, var lite, det kändes personligt. <laughs> det var då du fick ett, ett eget nickname? Typ. Ja, precis. När man blir medlem på den här sidan och sen två dagar senare. Urban Mystery. Ja, <laughs> Urban Mystery. Alla har ju fått massa olika. Ditt, nej, namn. det stod såhär eh, på sms att your ID name is Urban Mystery. Jag bara hell yeah. Uh, men uh, han bara, två dagar senare får jag ett sms av J Paul, för vi smsar med varandra hela tiden. Skojar. Mm. han bara, ja men eh, nu har jag släppt min låt med min bror, uh, A.K. Paul och låten heter Land Cruising. Eh, och det var faktiskt en jättebra cue för dig att sätta på låten. Men jag gjorde ju det. <laughs> Den smög igång där. <laughs> Skitsegt. Men vi kör. <laughs> igen så önskar jag att det här var en filmad podd. Och <laughs> Simon spelar luftbas. Oh my god, om oh Gazal skulle ha sett nu skulle man dö. Alltså, du, du hade så mycket <laughs> feeling. ja men den här låten ger mig så mycket feeling. Alltså nej men ärligt. Vad får du för feeling? Men lyssna på eh, beatet, Det är, alltså, jag går igång på att det är så jävla busigt. Eh, alltså, tycker verkligen att det påminner om Pusha T's Numbers uh, eh, on the board-låten. Jag gillar när, typ, såhär, när man hört att det är såhär, live-inspelat i en studio. Jag går igång på det så mycket. Mm. Och jag älskar att J. Paul verkligen hur hemlig han är och eh, det där demot som han släppte för typ tre år sedan. Alltså att han har lyckats skapa en signature style. Han är mm. verkligen en sann artist i mina ögon. Du borde komma fram nu, J. Paul. Det räcker nu med det. Du ska mm. vara så jävla hemlig. På riktigt. Det räcker. Kom ut. <laughs> så stel. Oh my God. Ja, jag, fan, jag är inte helt såld på den här låten. Är det sant? Men jag tror att det är lite för funky för mig och att jag liksom aldrig har jag har aldrig, jag och funken, funken har oh. liksom aldrig gått ihop riktigt. Men jag lär mig, jag försöker lära mig. Okej, okay, du kan radera mitt nummer sen. <laughs> Okej, okay, urban, vad var det, urban mystery. <laughs> jag måste bara säga att jag svarade på, jag fattade ju att det var ett, sådär, eh, ett sms som han skickade ut till alla, eller det är en robot eller det. Men mm. jag svarade verkligen I love you jay Paul. Mm. <laughs> Fick inget svar, men fortsätt Jenny. Vänliga hälsningar, urban mystery. Um, du vet, eh, för många år sedan så var folk så helt sålda på mashups. Ja. Alltså till den grad att man till slut bara spydde på alla mashups som <laughs> fanns för det var, ja. blev så sjukt tråkigt. Själva fenomenet blev liksom ja. totalt played out. Uh, men plötsligt så bara dyker det upp en låt, oh eller två låtar då, ja. i en som funkar så jävla bra. Lyssna! Jag lyssnar. <laughs> what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I want no one come and för gamla goa klassiker som har det här är... mosats ihop? Ja, ah, fy fan vad fin. Aaliyah, One in a million. Min favorit timberland låt ever och Prince, Purple Rain. Vad vackert. Ja, tillsammans. vad är det som gör att de här funkar så himla bra ihop? Båda är jättebra låtar. <laughs> ja. vad, menar du? Nej men jag vet inte, det är ju någonting. Alltså de, de verkar ha samma vibe. Ja, det är samma vibe. Men också typ varför man inte kommer på det tidigare. Det Nej. är jättesjukt. Men eh, Eh, division, om jag uttalar det rätt. Mm. Eh, det är ju han som har producerat eh, Drakes Hotline Bling-låt. Är det? Det, är ju, det här är hans, vad heter det när man har, eh, när man har, vad heter det när man typ gömmer sig bakom ett artistnamn? Eller sådär. Mm. Det, det finns liksom ingen eh, artist. Pseudonym bakom. bara. Ja, exakt mm. det där. Uh, ja, men det här är ju hans grej. när han... Uh, gör bra mashups. Jag såg hans senaste nu som han gjorde typ någon tribute till Marvin Gaye. Den var också riktigt fet. Mm. Men han har också släppt ett helt album ja. som är ganska nytt. Jag har inte lyssnat helt... på det. Ja men det är ganska bra. Um, en av våra lyssnare mm. som är lite kändare än våra andra lyssnare, <laughs> Erik Gadd, brukar höra av sig ibland och uh, tipsa om eh, grymma låtar. Ja. Uh, och han uh, hojtar om Division. Va? Gjorde han det? Ja. Det, kän det känns väl helt uh, naturligt. Nej, det gör faktiskt inte det. Men, nej. Just, nej, men jo, men alltså jag, är, jag, jag, jag varit imponerad. Gaddigt. Alltså han är tung, jag vet inte. Jag är ja. faktiskt chockad. Uh, jag älskar när man får tips. Alla måste få tipsa. Alla, alla tipsar. Mm. Uh, alla som tipsar är väldigt <laughs> välkomna att tipsa. Alla måste få tipsa. Alla måste tipsa. <laughs> det är bara att höra av sig på Facebook eller mm, ja, någonstans där man tycker det känns rätt. Soundcloud <laughs> kanske, eller Mixcloud. Ja. Um, Ja men eh, alltså One in a million, jag bara kände att jag ville liksom plocka fram den igen för att den är så... Mm, jag älskar den låten. Den är ju eh, en, en ständig klassiker såklart. Men eh, att texten är så mysig, den är så... Den är så fin. Ja. den, den, är så banal men ändå så nice. Alltså den bara går rakt in typ. Jag tycker det är så nice att på den tiden när One in a million kom ut, det var verkligen en låt som kunde spelas på en klubb. Alltså att det inte skulle behöva anses som typ natten. Alltså så här, mm. eh, jag saknar lite det. Jag önskar att vi mer i Stockholm kunde spela mer så här, ballader. Alltså mm. så här, ballader. Men du vet, att man kunde stå och typ tryck, trycka, danstrycka. man vill stå och titta men, men man stå, kan stå och vibea till en lugn låt och inte ja. allting måste vara upptempo på en klubb. Nej, men jag tycker det har blivit lite lätt lättare nu för tiden att just mm. DJa väldigt långsamma låtar ja. eftersom det är så mycket som ändå låter så. Jag älskar det. Um, ja, plocka mm. fram alla gamla Alia-låtar, bums. <laughs> På med dem här. Ehm, uh, vi fortsätter med eh, ett av dina låtval. Vad blir det? Hör du vad det är? Ja, ja, ja. Det här är PNB Rock med min favorit Fatty Wap och låten heter Spend the Night. Oh, and I spend the night home in a ride used to something, baby. Could we disrespectful with shit? I'm thinking all up in your walls. The neighbors see you through the walls. Girl, every time I get them jaws, I'm thinking about getting involved. Gulligt. Ja, jättegulligt. eh, lyssnade om den nu och jag bara känner wow, den är så himla somrig. Jag tror jag har typ en röd tråd på hela det här avsnittet att jag bara valt mina sommarlåtar. Mm. Eh, tycker så här typ om Ty Dolla Sign är nutidens Rest in Peace Nate Dogg, inte mm. för att det mm. går att jämföra sen, eh, så är typ Ferry Wap eh, nutidens T-Pain. Och mm -hmm. Fast 10 000 gånger bättre. I'm sorry, jag älskar T-Pain. Alltså, mm. besatt mm. av T-Pain. Eh, men Ferry Wap, jag, men, men, varför jämför du de två? För att jag tycker typ att eh, de har den effekten. Alltså på samma sätt som jag typ, innan jag typ ens hade hört låten typ med T-Pain eller Nate Dogg så visste jag att det skulle vara en bra låt för att de alltid liksom... Kvalitetsstämpel. Ja, precis. Exakt. Jag litar jättemycket på deras musikomdömen. Och så är det typ med Fetty Wap. om han är med på refrängen, then it's a given. Alltså jag älskar hans sound. Mm. Jag, han verkar så himla gullig också. Ja, jättegullig. Alltså, mm, jätte, jätte, jätte, jättegullig. Sweetheart. Verkligen. Så, När han ger sin kompis en bil. Har du sett det klippet? Jag har sett det klippet. De, de var ju hemlösa jag tillsammans. Vet. Hur gulligt. Och när han får det där första priset också. Nej. Och inte, bara, inte kan hålla tillbaka tårarna. Det är jättefint. Men det där är så himla ah. real. Det där är så himla core när man, när man är så där in touch med en känslor. Typ. Ah, älskar Fetty Wap. Gullis. Ja, verkligen. Nu ska vi lyssna på någon som jag inte kände till sen innan Sylvain Lacue. Känner du igen det? Nej, faktiskt inte. Någon Miami-kille som kör... Gör någon, mm, ja, som gör någon slags indie R&B, jag vet inte. Ah, shit, kör. Lyssna. Back to the city, yeah I gotta do more for my niggas Gotta do more for my niggas I gotta do more for my niggas Oh, I swear to God, swear to God I swear to God I'ma be the one I swear to God, I'ma be the one. I'ma be the one to get the job done. Oh, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I'ma be the one. I swear to God, I'ma be the one. I'ma be the one to get the job done. Uh, one time for the fresh line. Uh, mine and mine, all county line. 95 round five, going 95. Feel the breeze when a young nigga pass by. No time for letting cash fly. Nothing like the last guys getting chastised. But you showed up with us frontin' on their last ride. Could've done it for the city, now they past prime. niggas had it treated like a pastime. Swear to God, it'll be the last time. Last time, no, I said it was the last time. Had to get a couple bands, open up the cash line. Let it jack now. Like you been missing, my nigga, let's bring it back round. You went from killing to chilling, all in the background. I guess I had a lot of time to roam, I need to come back home city. Yeah, I gotta do more for my niggas. Gotta do more for my niggas. I gotta do more for my niggas. Oh, back to the city. Yeah, I gotta do more for my niggas. Gotta do more for my niggas. I gotta do more for my niggas. Oh. I swear to God, swear to God, I swear to God, I'ma be the one. I'ma be the one. I swear to God, I'ma be the one. I'ma be the one to get the job done. Oh swear to God, I swear to God, I swear to God, I'ma be the one. I swear to God, I'ma be the one. I'ma be the one. Hey, hey, hey, hey, what a lyric. Uh, Kick game, little history. I'm from the city of gold teeth and mangoes. Screaming, fuck the other side, anything goes. And don't nobody give a fuck about them phone calls. Them niggas ready to kill fast and talk slow. I was a young and not a brown with my auntie. Mama started drama 95, still haunt me. Libby came home, mama's eyes got low. Throwing them bows, black guys on smoke. Had to leave the crib, I was five years old. Mama tell me where we going, I don't know. All I know is right now, baby. We ride. All the way to Opalaka, had me all up in the banner with it. I was bout like, Yeehaw up the 187 Miami Garden, sugar water with the mayonnaise sandwich. Come fritters the sauce, I couldn't stand that. The Dookie dress used to have a nigga scared. Mama kept me in the crib, don't want no damage. On the block for months, she started scrambling. Food stamps and love, that's how we manage. The Trick had the whole hood on swole, hood on swole. Them thug holidays made the trap feel like gold. Black Dada had an anthem for all them zones. Niggas riding on dunks, 20 large mode. Rise for show, And many gunners had it popping like dominoes. I've been all around the world going hard to show. I'ma be the one to rise when the cards are low. But no matter where I roam, when I'm all alone, this is always home. That's why I had to go home. Back to the city, yeah. I gotta do more for my niggas. Gotta do more for my niggas. I gotta do more for my niggas. Oh, back to the city, yeah. I gotta do more for my niggas. Gotta do hard for my niggas. I gotta do more for my niggas. Oh, I oh. swear to God, swear to God, I swear to God, I'ma be the one. I swear to God, I'ma be the one. I'ma be the one to get the job done. Oh, oh, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I'ma be the one. I swear to God, I'ma be the one. I'ma be the one to get the job done. Jag älskar sådana där långa refränger. Mm. Alltså när det bara, den går över så många takter liksom. Ja, faktiskt. Jag tyckte, jag tyckte låten är nice. Tyckte dock att refrängerna är starkare än verserna. Ja, det tycker jag också. Hans röst... Um, um, ja, den var, inte riktigt... Uh, inte eh, my type of party, men uh, ändå liksom fett mycket potential. Alltså ja, ändå. eller hur? Mm. Rap mm. kanske inte är hans grej, han kanske ska typ bara sjunga. Bara sjunga, jag För det var typ det. skönt när han typ, man hörde nu på sista versen när han rappade och sen gick han ner till mm. att sjunga och jag bara oh okej, okay, eh, I'm back in the game, typ sådär. <laughs> Mm. Men ja, det är nice, det, det, är någonting som man gillar ändå. Sylvan Lacue, Back to the City. Lacue. Fin eh, produktion tycker jag också, ja, med den här långa stråksynten mm. eller vad det var mm. som låg under. Mm. Uh, Young Thug gillar vi här i Jenny och vänner. <laughs> Oh my god. <laughs> Young. annan. <laughs> Okej, alltså. Vad, vad eh, var det som du fastnade för med Young Thug? Men Första gången du hörde honom. Ja, fast det det, det går sen way back. Mm. Och uh, Young Thug är literally den bästa artisten ute just nu. Yes I said it. Och det mm. finns ingen som jag lyssnar mer på än Young Thug. Jag tycker han är fucking briljant. Vad är det som gör honom till den bästa artisten? Ja, men det är, först och främst där typ, jag hatar ordet swag, men jag, jag, kan inte komma på något, alltså hela hans pondus, han är så extremt typ sådär, jag älskar hur queer han är, mm. jag älskar hur befriande han är, jag älskar att han har också sin signature style, men han också vågar att leka på beats, sitt sätt att rappa. Alltså, jag, ja, jag, jag, vet, jag vet inte ens vart jag ska börja. Jag eh, verkligen imponeras och typ häpnas över hur eh, vilken artist han är. Mm. Alltså det är så kul att vi har en artist som Young Thug. Han är så himla viktig. Tänk vad många det är som hatar honom. Ja, det är okej. Okay. Man får så... hata honom. Alltså, det är okej. Okay. Men det är så sjukt. För att jag tror att han har många fler som älskar honom än mm. hatar honom. Slime Season 3. Ja, Slime Season 3. Slime season. uh, det här <laughs> låten som jag hade tänkt att spela. Mm. Ska jag berätta lite om den? Ja, kör. Jag tänkte bara säga att det, den slog ju någon slags rekord ah, typ. i så här streamad typ 19 eh, miljoner gånger på en vecka eller något. Exactly, och det kan hatarna bara tugga på. Förstår ja. du? <laughs> Alltså, Thugga på. <laughs> Thugga på. Uh, nej men uh, i alla fall låten som jag hade tänkt att spela från Slime Season 3 eh, eh, som kom ut för typ två veckor sedan. Den här låten kom ut för en månad sedan. Mm, och det här tejpet skiljer sig ändå ganska mycket från eh, Slime Season 2. Men den här låten är helt phenomenal och den heter Worth It. Worth It. Worth It. I remember the way that get high. I'm so happy. Little baby, they say goodbye. Hot time, my tie, she no longer cry. Look you in your eye and tell you that I know she living for a nigga, dying for a nigga. I whip that pussy with no bowlers, jumping all a nigga. Whoa. That pussy large like a cut, a soaking cut, la nigga. Whoa. Yeah, I'm a freak, you know I'm pulling up the lush, la nigga. I never snooze, I'm never snooze, lose on you. Yeah, I'ma give you a cup back and want some more booze on you. Hey, I'ma sit back and pay attention like school on you. Yeah, I'm shooting inside that pussy like a wood on you. Goddamn, I'm sorry, B. I know you accept my apology. I know that ass fat the bottom, please. I need a deep throat, baby, swallow me. I love when you around, baby, follow me. How wanna eat green, I can wallow me. Wish you would be guns like the Call of Duty. She never say no, she ain't stalling me. I got my heart out up in the safe. Hey, hey, hey. Can't shoot with a pistol, need a K. Uh-uh. No, you can't see it, it's trending by your face. Oh, but when it need, I let it out in a safe little place. I can see it on her face if she'll get what she wants. She She'll get what she wants, she wants. my tie, she no longer cry. Look you in your eye and tell you that I know she worth. No, these ain't no drugs, I know she worth. Uh-uh. Yeah, my mama say that she ain't worth. Yeah. But if this is how I'm feeling, it's gonna work. I promise. Yeah, I wrote me some fish on her Damn, I broke a heart in my heart. I don't know why. Ballin', she don't gotta work. No, no, no, she ain't had no job, but she having purse. Yeah, yeah, yeah, she know on the true places I'm in first. No, no, no, I don't want you bitches, y'all basic and thirst. Yeah, she taught me well, it took some time, but it was worth it. She get on top and she ride it Kentucky Derby. She should see her count that money like a nerd. Count up. I'm a boss, I'm with my dog, but they ain't girl perfect. Her whole body same color, I call it perfect. And I swear if she don't get what she wants, she want. I remember when I get high. Yeah. Luther baby, they say goodbye. Bobby, bro, hot time my tie, she no longer cry. Look you in your eye and tell you that I know she worth. No, these ain't no drugs, I know she worth. Så bra. Ja, det är så fint när eh, trap-rappare kan göra så fina romantiska låtar. Mm. Det här skiljer sig väldigt mycket textmässigt från vad typ hans låtar brukar lyssna, äh, låta om. Den här är till hans fiancé Jerica. Den är så fin, den här låten. Den är verkligen det. Och hon är med i videon också. Hur fint? <laughs> hur fint? Alltså det är verkligen så fint när man har sin äkta true love med sig. Och ja. inte bara rappar om bitches. and hoes and everything. Den är så fin, jag älskar den. Det känns som att vi har haft ett bra tema här idag. Mm. Eller som att allting har hängt ihop på ett bra mm. sätt. Bra mm. låtar. Bra låtar, Jenny. Jag måste säga. verkligen. Clap, clap. <laughs> men jag kände nu också i efterhand bara, gud vilka, det liksom hängde ihop på något mm. bra sätt. Ah. Uh, vi började liksom med Cherry och sen var det så här Whiskid och ah. jag vet att Cherry älskar så afrobeat. Hon har gjort en jätterolig lista en gång på Rodeo som man kan leta fram med grymma uh, eh, afrobeat-låtar. Ja, nice. så bra. Uh, och så att jag hade någon låt som lät lite såhär Jay Paulig. Ja, så hade jag en Jay Paul-låt och sen hade du en Prince-låt och så tyckte jag att den andra påminner om en Prince-låt. Men... Ja, i J. Paul-låten, ah, verkligen. Precis. Nej, det, här, mm. det här får vi göra om. Ja. Det är som att någon har tänkt till. Ja, verkligen. <laughs> så uppspelt över vår egen förträfflighet. Typ. De andra fattar ingenting. Vi bara, äh, bästa podden ever. Ja, men det var ju det. Uh, vad Simon, vad gör du i vår? Uff, jag, alltså, shit det är vår! Ja. Oh, shit. Jag satt och väntade på sommar. Jag glömde bort att vi måste gå igenom vår <laughs> först. <laughs> Det är också nice. Tittar ut, det är fucking regn. Uh, ja, alltså vår. Jag, jag har jättemycket roligt på, på gång, men typ inte jinxa det. Okay. Uh, eh, jätterolig grej. Jag ska faktiskt göra en eh, webbserie med TV3 som jag ser fram emot. Det är fett. Uh, det kommer bli skitkul. Men som sagt, jag, jag är sån här som tycker om när det väl så här, är klart, bara poff, istället för att prata om ja, det, you, know, you know, like that. Så. Men vi håller utkik efter rolig spelning av dig. Ah, ja, just det. Jag spelar ju också runt Stockholm lite här och där. Så, eh, mm. Väldigt ofta. Spelar på Hornhuset nästa helg. Ni borde mm. komma förbi. Mys. Mm. Ja, men vi får inte låta det dröja lika lång tid som den här Nej, gången absolut. till nästa gång du är med. Det är typ två år sedan. Är det? Ah, shit. Uh. Kom snart igen. Ja, uh, jag kommer. Precis som förra veckan så, så det, har vi kört liksom ganska mycket hiphop R&B. Mm. Um, jag kan inte hjälpa att såhär, sabba hela modet. stoppa in, nej jag sabbar inte modet, men det bara byter genre lite. Ah, men uh, det, det fortsätter att vara mysigt och nice. Dan Dissvik är tillbaka, en riktig favoritproducent. Uh, med en låt som heter N. Jag avslutar med den, ser du vi får, du, kommer, du kommer liksom inte <laughs> jag kommer få säga vad du tycker om den. <laughs> men eh, du får sitta kvar och lyssna Vad kul så länge det varar. Nej, jag skojar. Den är säkert jättebra. <laughs> den är bra. Hej då Basima. Hej då Jenny.